apirilak bederatzi ditu, gaur haste artea da eta hau berrion albistegia duzue duzu berrizar irratiaren albiste eman kizura. Gaur goizean Ernesto Prat eh, epaituko dute Madrilen. Elizondoko auzokidea den Ernesto Prat urzainki berrio zartarra Madrilgo auzitegi nazionalean epaituko dute gaur, ekin erakundeko kidea zelakoan akusaturik. Fiskalak sortzi urteko espetxe zigorre eskatu du etako kidea izateagatik. zure maskota zure erantzukizuna da gatzakur gorotzei buruzko kontzientzia kontzientziazio kanpaina hasi du udalak. Zakur gorotze kutsatzen dute gaixotasunak zabal ditzakete lorategiak hondatzen dituzte gure herria zikintzen dute eta makina bat eragozpen sortzen dituzte alaxe dio berriozarko udalak hasi berria den kontzientziazio kanpainak. Bakoitzaren maskota norberarena dela gogoratzen dute eta mesedez gorotzak jasotzeko eskatzen dute. Tokiko, tokiko elkarte kantolatzen dituzten jarduera laguntzeko diru laguntza deialdia heireki da. Bi mila eta amairuko apirilaren bitik ama bostera epea dago eskaerak egiteko deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko. Berdintasuna, euskara, gazteria, hezkuntza, jaiak, kirola eta kultura. Eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira, kale berri zazpi behea eta interesdunek udalaren auzo bulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren arauak Institutuko ikasleek bertso bazkaria antolatu dute. Apirilaren amairuan zulo alai elkartean berriozarko institutuko de ereduko laugarren mailako ikasleek antolatutako bertso bazkaria izanen da. Ikasturte amaierako ikasketa bidaia egina alizateko bideratuko da ateratako diru apurra. Bertan, eneko laskozek eta julen zelai eta bertsolariek, bertsolariak arituko dira bertxotan. Sarrirak herria eta kale berri tabernetan egonen dira salgai, sortzi eurotan langabentzat eta ama bi eurotan berriz lana duten entzat. Saharain aldeko egunen karira, amaika ekitaldi eskaineko ituzte berriozarren datozen egunetan. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak izeneko elkarteak, berriozarko udalaren laguntzarekin, Sahararen aldeko elkartasun egunak antolatu ditu gure herrian. ala apirilaren amarrean hasiko dira jardunaldiak bihar bertan hitzaldi batekin. Saharak Nafarroan duen ordezkaria, berriozarko udaleko ordezkari bat, eta anas, zein, zein anarras erakundeetako kide bat, bat eh, BANA, arituko dira solasean Sahararen egoeraren inguruan agriatxaldeko zazpi terdietatik aurrera kulturgunean. Ilaren amabian ostiralarekin Saharari buruzko zineforuma antolatu dute erdaraz kulturgunean agriatxaldeko 8 terdietan eta larun batean jaigiroa izanen da nagusi. Agriatxaldeko seietatik aurrera aur jokoak eta tailerriak eskainiko dira Euskal Herria plazan. Zazpi terdietan popietaz agriatrako paliazoek ikuskizuna emanen dute eta bukatzeko iluntzeko bederatzi terdietan elkartasun afaria eta animazioa izanen dira gozagai zuloalai elkartean. Tiketak salgai dituzueia da gloria okindegian eta baita herria zein kale berri tabernetan. Berriozarko udalak begune berritua aurkeztu du. Ala da, bai, Berriozarko udalak begune berritua zabaldu berri du, galderak eta iradokizunak horriaren behealdean kokatutako iradokizun postontzian bideratu ditzakezue. Eta asteburu honetan izan ditugun, saskibaloian izan ditugun, bi partiden emaitzak emango ditugu orain gizonezko seniorrari da okionean, e, eh, guesibarko aranaren kontra, jokatu zuten, eta e, irabazi zuten berrogeita emer, ez, ikaldu zuten berrogeita emeretzi, berrogeita mar. Eta galdu ere gizonezko junior taldea, larra ona beren kontra jokatu zuten, hemen berriozaren, eta esan dugun bezala galdu egin zuten berrogeita bat eta berrogeita mazazpin. Berrogeita mazazpin. Horain prentsa digitalari emanen diogu bueltatxo bat, e, aion, zer dioen gaur prentsak? Bueno, ba, gaur eh, berria egunkariarekin, hasiko dugu gaurko erre pasoa, astelenetan ez dugu alakorik egiten berria egunkaririk kaleratzen ez delako, gaur bai, eta hause da, eguneko lerro nagusiena egunkari honetan torturapeko deklarazioetan oinarrituta, gorenak kartzelaldia berretxi die zortzi gazteri. Baina badira, bestelako kontu batzuk ere, larun batean eginen du Euskal Herrian Euskaraz taldeak agoitzen Euskaraz bizi eguna. Eta hain zuzen ere, albiste horrien eh, karira elkarrizketa egin diote Nestor Esteban EHE e edo Euskal Herrian Euskarazeko bozera mailari eta alaxe dio. Hizkuntza komunitate gisa erantzun beharko genieke erasoei eta mozketei. Eta bukatzeko usue barkosen hitzak ere nabarmentzen dituzte berria egunkarian, hause dio barkosek legeak babesten nau denak ez du balio eta zeri egiten dio erreferentzioa bada atzo diario de Navarrak kaleratu zuen sasi informazio bati, e, titular horretan aipatzen zen enpresa bateko akzio dun zela barkos, eta enpresa horretarako eunda berrogeita marmila euro eskatu zituela kongresuan, bada enpresa hori Euskal Herria irratia zen, eta e, barkosek akzioak e, kakotzen artean e, zituen, baina beste hainbat herritarrik bezala, eta inolako dirurik, inolako irabazirik atera gabe musu usutruk ematen zut eman zuelako diru hori gerora argitu zelako. Baina bestelako kontu batzuetan ere murgilduko gara, diario de notizia sartuko dugu horrietarako, eta hain zuzen ere, ba, UPN usue barkosen izena zikintzeko aleginetan dagoela, esan omen du eh, barkosek berak, eta ba, horren karira ondoko titularrean abarmentzen du diario de notiziasek, ondarea eskutatzea leporatu ziotelako UPNren kontra usue barkosek jarritako salaketa onartu du epaileak gaiberaren inguruan, edo, bueno, bueno, in, um, urbil, edo behintzat zer duen beste titular bat, Euskal Herria irretiak argitu du, barkosek mila berriun euro eman zituela modu altruistan. Bestelako kontuen artean, barzinak astebete eman du, Sanz, Maia eta Mirandaren imputazioari buruz azalpenik eman gabe. Hortxe bai, hor eh, ilun eta uste lusaina dago. Enrique Maiak dio orain, bere kargoa utziko duela, soilik delitu baten errudun dela deklaratzen badu epaileak. Eta ospitaletara goaz eh, orain, Marta Bera kontxeliariak ospitaletako janarian topatutako listeria bakterioari buruz azalpenak eman beharko ditu uste lusaina ere, baina beste mota batekoa ospitaletako bazkarietatik eta janarietatik datorrena. Eta bukatzeko titulara ukaixa bankek salga jarri du iruneko udalkutsa zaharriaren eraikina. Horixe, beraz, diario de notiziasetik hartu ditugun titularrak eh, gara egunkarira pasako gara Orain, Jolanda Barzinaren aurkako zentsura mozioa hilaren emezortzian bozkatuko da eta gero abaik ez du argi babestuko duen ala ez. E, sortuk larun batean aurkeztuko du iruñerako estrategia eta Bartzina Madrilera joan da Nafarroan AHTaren bizati berri sustatzeko. Hortxe, joaten dira, bai, e, diruak. E, bilduk salatu du pertsona bat atxilotu zutela iruñean Euskaraz atenditua izatea eskatzeagatik. Eta gaurko errepasoan diario de Navarrarekin amaituko dugu. Usue Barkosek dio etzekiela Euskal Herria irratiaren akzioak zituenik eta gaiberaren inguruan berreun akzioen jabe da Barkos 2000 amabiko maiatzetik badirudi hortxe ari direla buru belarri gai horrietatik zerbait ateran aian, naiz eta eh, jakin badakigun eh, ba, deus ere ez dagoela, usue barkosek ez baitu dirurik kobratzen akzio horietatik, baina tira, diario de Navarrak eh, hortxe e, jarraitzen du. AHT-aren zati berriak laster jarriko dira erakusketa publikoan, eta nazionalitatea eskuratu nahi duten atzerritarren kopuruak gora egin du Nafarroan. Bukatzeko, Nafarroako ospitaleguneko nagusiek salatu duten nagusien izendapenak egiteko modua. Eta maitzeko eguraldiaz bintzatuko gara, e, eguraldiak hildo beretik jarretuko du, goizean fronte bat pasako, pasatuko da, eta anemenka eta tarteka zaparradak botako ditu, gauean atertu eta ostarte handiak irekiko dira, goizean aizeak ego mende baldetik zakar joko du, eta aizegunetan baliteke irurogoita mar kilometro ordukotik gorako aize boladak izatea arratsaldean aizea mendebaldera edo ipar mendebaldera aldatuko da eta baretu egin egingo da. Temperatura maksimoak pixka bat igo egingo dira, amairu amabos eh, graduren bueltan kokatuko baitira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozon orduetan berriozarri ratiaren sintonian FMko eun.zortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.